الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الحمد لله الله سبحانه وتعالى توفيق bilan fiqh jihod darsligimizni yana davom ettirib turibmiz. Alloh subhanahu taolo bu darslarimizni barcha birodarlarga manfaatli qilsin va davomiy qilsin. Bugungi darsimiz ifrot va tafrit o'rtasida amirlarga itoat qilishlik. Bu nima degani? ya'ni haddidan oshmagan va suskashlik qilmagan holda itoat qilish amirlarga o'rtani olish desak ham to'g'ri bo'laveradi mana bu masala juda ham muhim masala buni yaxshilab o'rganib olishlik kerak chunki bu masalani yaxshi tushunmaslik orqali amir va uni qo'l ostidagi kishilarni o'rtasida ko'plab ixtiroflar kelib chiqadi islom dini amir va uni qo'l ostidagi kishilarni o'rtasidagi munosabat uchun namunali bir ko'rinishi chizib berdi. Bu Ko'p tizimlar, kufr tizimlari islomdan bu borada ilm va siyosatda o'tishlikdan ojiz qolishdi. O'tib keta olmaydi ham. Nimaga? Chunki bu tizimni Alloh subhanahu taolo chizib bergan. Va bu tizimlarni ojiz bo'lishligi ajablanarli emas. Bu yo'nalishi bizga mo'jizaviy Qur'on, undan keyin o'z nafsidan gapirmaydigan Nabiy sollallohu alayhi vasallam, undan keyin sahobiy ikromlar va payg'ambarlarning merosxo'rlari bo'lgan ummatni ishonchli ulamolari bayon qilib beradi bizga. Mana shunda biz to'g'ri tushunamiz. Ilmni o'rganish bir masala, uni to'g'ri tatbiq qila olishlik bir masala bo'ladi. Va shuning uchun masalalarni o'zini egasidan eshitilmasa o'zini egasidan so'ralmasa xatolik kelib chiqadi ya'ni zanjirda qaysi yerida xato qilindi yoki tushib qoldi zanjirda biror narsa ish xato chiqadi qur'on nabiy sallallohu alayhi vasallam hadisi sahobiy ikromlarning so'zlari va ulamolarni ittifoq qilgan masalalar ijtihodlar yoki fatvolari. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu atiyulloha va atiyur rasul va ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va rasuli in kuntum tu'minuna billahi val yawmil akhir. Zalika khayrun va ahsanu ta'wila." Ey mu'minlar, iymon keltirgan kimsalar, musulmon kishilar ya'ni, Allohga itoat qilingiz va payg'ambariga hamda o'zingizdan bo'lgan musulmon ishboshchilariga bo'ysuningiz, itoat qilingiz. agarda biror narsa haqida talashib qolsangiz haqiqatdan Allohga oxirat kuniga ya'ni iymon keltirgan bo'lsangiz bu narsani Allohga va payg'ambarga qaytaringiz mana shu yaxshiroq va chiroyliroq yechimdir deb Alloh subhanahu taolo bizga o'rgatib qo'ydi. Mana shuning uchun ko'p narsada nima bo'lishidan qat'iy nazar tortishildimi? Ho amir bilan bo'lsin, ho boshqa kishi bilan bo'lsin, Alloh va rasulini shariatiga qaytarishlik kerak. Abu Hurayra radhiyallohu o'zingizdan bo'lgan ish boshchilarga so'zini nima ular amirlardir deb tafsir qilgan alloh taoloni qaytariqlari va buyruqlaridagi narsalarni barchasida alloh subhana taolo o'ziga va rasululloh sollallohu alayhi vasallamga undan keyin o'zimizdan bo'lgan amirga itoat qilishlikka buyurdi amirlarga bo'lgan itoat Alloh va rasulining itoatiga ergashgan holatda bo'ladi Alloh va rasuli itoat qil degan ishda işte qilinadi, qilma degan ishda işte qilinmaydi. Agar ular bilan vojib ishlarda ixtiloflashib qolsak amirlar bilan, Alloh va rasulining amri bo'lgan nima? Shariatga qaytaramiz. Nabiy sallallohu alayhi aytadilarki, bu e, Sahih Buxoriyda keladi bu hadis. As-sam va at-ta'atu mar al muslimi fima ahabba va kariha. itoat qilishlik musulmon kishiga itoat qilishlik unga yaxshi uni yaxshi ko'rgan narsasida ham yomon ko'rgan narsasida ham bo'ladi ya'ni amirga itoat qilishlik ho yaxshi ko'radimi ho yomon ko'rgan ishda işte bo'ladimi itoat bo'ladi agarchi nimaga malam yu'mar bimasiyatin agarchi ma'siyatiga buyurmas ekan itoat qilinadi yaxshi ko'rsa ham yaxshi ko'rgan ishda ham yomon ko'rgan ishda ham faida umira bimasiyatin agar ma'siyatga buyuradigan bo'lsa fala sama vala ta'a. eshitishlik va toat yo'q ya'ni itoat yo'q demak amirlarga qaraymiz qur'on sunnatga tushyaptimi ularni gapi qur'on sunnatga tushyaptimi mana shu holatda biz ishni yaxshi ko'ramizmi yomon ko'ramizmi itoat qilamiz lekin bu narsani yaxshiroq hujjatini bilib olishimiz kerak chunki alloh subhana taolo vala taqfu ma laka ilm o'zingizda ilm bo'lmagan narsaga ergashmang deb aytib qo'yibdi nimaga Chunki bu ko'z, quloq, qalb hammasi nima? Qiyomat kuni so'raladigan, mas'ul bo'linadigan a'zolar. Alloh subhanahu taolo bu ko'zni nimaga berdi? Ko'rsin. Bilmay gapirmasin. Quloqni nimaga berdi? Oldin eshitib ko'rsin o'zidan, eshitmay gapirmasin. Qalbni nimaga berdi? Istixora qilib ko'rsin. Nimaga buyuratdi qalb? Imom Muslimni sahihlarda keladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, Man atani faqad ata Alloh. Kim menga itoat qilsa, Allohga itoat qildi. Va man asani faqad asalloh. Kim menga osiy bo'lsa, Allohga osiy bo'libdi. Va man yuti'al amira faqad atani. Kim agar amirga itoat qilsa, menga itoat qilibdi. Va man ya'sil amira faqad asani. Kim agar amirga osiy bo'lsa, menga osiy bo'libdi. Biz shu narsani bir yaxshi anglab olishligimiz kerakki, ey musulmon birodarim, Bu amirga itoat qilishlik agar Alloh va rasuli aytgan gapni aytayotgan bo'lsa amir, Alloh va rasuli buyurgan ishga buyurayotgan bo'lsa, amirga itoat qilishlik Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima deyapti? "Va may yutiyal amira faqad ata'ani." Kim agar yutiyal amira, agar kim amirga itoat qiladigan bo'lsa, menga itoat qildi deyapti. Mana shu narsani yaxshilab miyaga quyib olishlik kerak. Amirga itoat qildimi? Qur'on va sunnatda. xuddi nabiy sallallohu alayhi vasallamga itoat qilgandek bo'ladi man yasil amira kim agar amirga osiy bo'lsa menga osiy bo'ldi hech bir kishi ayta oladimi man nabiy sallallohu alayhi vasallamga osiy bo'laman deb yo'q agar amir qur'on sunnat bo'yicha gapiryaptimi ehtiyot bo'lishlik kerak ehtiyot bo'lishlik kerak bu nabiy sallallohu alayhi vasallamga osiylik bo'ladi agar osiy bo'layotgan bo'lsa amirga esdan chiqarmaslik kerak Abu Zar radhiyallohu dan rivoyat qilinadiki, u kishi aytadilar: "Inna khalili awsani an asma va atiya va in kana 'abdan habashiyan." Mujaddal atrof. Khalilim Nabiy sollallohu alayhi vasallam menga vasiyat qildiki, agarchi amir ya'ni a'zolari kesilgan Habash qul bo'ladigan bo'lsa ham unga eshitishlik, ya'ni itoat qilishlikka nabiy sallam vasiyat qildi Buxoriyning rivoyatida agarchi boshi maizchalik bo'lgan qul bo'lsa ham habash qul bo'lsa ham deyilgan qarang bu narsani yaxshilab bilishlik kerakki islomdagi o'lchov ko'rinishda chiroyli kiyinishlikda yoki puli ko'p bo'lishlikda mana shunday deb aytamiz hamma iymon keltirgan bu narsaga lekin hayotda majburan shu hayotda nimalarga e, o'zbekchilik millatchilik bir nimalarga ketib qolinadi hamma narsani qayta qayta eshitishlik bilan e, bir narsa o'g'lanib qolmaydi uni eshitishlikda ochiq qalb bilan mana shu narsa to'g'ri bo'lishi ham mumkinku faqat mani fikrim to'g'ri chiqavermaydi deb haqiqiy ochiq qalb bilan eshitib ko'riladigan bo'lsa qur'on sunnatda keltirilgan hadislarni o'zimizga bir bunday solishtirib ko'rishligimiz kerak. Biz e, eshitayotgan darsliklarimizni boshqani boshqaga solishlikka emas, o'zimizga birinchi solib ko'raylikda. Agar o'zimizni haqiqatda yaxshi ko'rsak, nimaga o'zimiz yaxshi ko'rsak, jahannamga o'tin bo'lishlikdan qo'rqamiz. Mana shunda o'zimizni ixlos qilamiz. Sahhaynda Uboda radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. U kishi aytadiki, biz Rasul sallallohu alayhi vasallamga qiyinchilikda ham, yengilchilikda ham, xohlagan paytimizda ham, xohlamagan paytimizda ham u zotni o'zimizdan ham yaxshi ko'rishlikka, ish egalari bilan tortishmaslikka, qanday holatda bo'lsa ham haqqi gapirishlikka yoki haq bilan turishlikka, eshitishlikka va toat ustida bayat berdik deb aytyapti Sahihda kelyapti bu hadis. Yaxshilab qaytaraman. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qiyinchilikda va Ha? va e, xohlagan ishimizda ham yomon o'xtirmagan ishimizda ham va o'zimizdan ham ko'proq yaxshi ko'rish itoat qilishlikka nima qildik bayat ba'd berdik ya'ni qiyinchilikda ham yengilchilikda ham xohlaganimizda ham xohlamaganimizda ham nabiy sallallohu alayhi vasallamga itoat qilishlikka bayat berdik va o'zimizdan ustun qo'yishlikka va ish egalari bilan tortishmaslikka haq bilan qanday holatda bo'lsa ham va an naqula aw naquma bil haqqi haysu ma kunna qanday bo'lishini qat'i nazar haq bilan turib haq bilan gapirishlikka ba'd berdik haq bilan gapirib haq bilan turishlik juda qiyin masala mana shuning uchun ham alloh subhanahu taolo val asr innal insana lafi husr asrga qasam inson albatta husrondadir keyin nima dedi ladina amanu va amilus solihat illo iymon keltirgan va solih amal qilgan va tavasul bil haq haqqa chaqirgan va tavasul bis sabr haqqa chaqirganingizdan keyin iloji yo'q sabr qilishingizga to'g'ri keladi nimaga aziyat keladi ammo yana bir qaytarib o'tamizki haqqa chaqirishlik Qur'on va sunnat ko'rsatgandek bo'lishi kerak biz agar rostdan ham haqqi g'olib bo'lishligini xohlasak uni qanday yo'l bilan bo'lsa ham g'olib qilishlikka harakat qilamiz o'zimizni so'zimizni g'olib qilishlikka harakat qilmaymiz man haqman deb turib bitta birodarni hammani o'rtasida sharmanda qilmaymiz man haqman deb turib amirga san manaqasan manaqa manaqa kamchiligim bor demaymiz to'g'ri umar roziyallohuda ollohdan qo'rq deyilgan lekin umar unga fosiqlik qilib so'kib manaqa bunaqa deyilmagan nabiy sallallohu alayhi vasallam bir qavmda ayb ko'rsa nima qilardi minbarga chiqib sizlarda shunaqa nima bo'ldiki bir qavmga shunday shunday ko'ryapman derdi biz rostdan ham haqqi ro'yobga chiqishligini xohlaymizmi? Albatta hozir aksar kishiga shunday hammaning oldida manaqa manaqasan, ey, deysiz olishligi qiyin. U sahobalar edi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Moviya jumada xutba qilib turganda radhiyallohu bir kishi otangni mulki emas Moviya, bu narsalarni baytul molni nimalarni tarqatib ber dedi. Moviya rodan o'tirib turinglar dedi, borib turib g'usl qilib keldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni eshitgandim, g'azab jahannamlardir uni nima o't o'chiradi e, suv o'chiradi ya'ni g'usul qilib kelishlik kerak deydi g'usul qilib asabini bosib kelib to'g'ri aytding deb baytul mol mulkini tarqatib beryapti ular Alloh rozi bo'lsin sahobalar edi bizni kunimizda qiyin masala birodarlar mana shuning uchun bir kishiga haqiqatdan uni to'g'irlamoqchimizmi haqiqatda uni haqqa chaqirmoqchimizmi o'ziga chaqirib yaxshi holatda chiroyli holatda da'vat qilaylik udu ila sabili robbik bil hikma va mavizatil hasan Robbini yo'lga hikmat bilan va chiroyli maviza bilan chaqirgin deb aytyapti alloh subhanahu taolo umar roziyallohu anhu aytadiki, amirul mu'minin innahu la islama illa bi jamaatin islom yo'q illa jamoa bilan ولا جماعة إلا بإمارة jamoa illa amirlik bilan vala imorata illa bi toatin amirlik yo'q illa toat bilan bo'ladi qarang alloh rozi bo'lsin qanday hikmatli gap a islom bo'lmaydi illa jamoa bilan birodarlar katta katta ibodatlar bor jihad bo'lsin boshqa jamoaviy ibodat jamoat bilan bo'ladi Bir kishi hamma ishni o'zi eplolmaydi hech qachon. Baxil bo'lmaslik kerak. Bir ish boshqa kishini qo'lidan keladimi, shuni qo'llaylik, ro'yobga chiqishga harakat qilaylik. Nima farqi bor bizga islom rivojlansa bo'ldimi? Nima farqi bor? O'qildi nima, man qildim nima? Nabiy sollallohu alayhi vasallam vafotdan keyin shura bo'ladigan bo'ldi. Shunda Umar radhiyallohu anhu shuraga bir gaplarni aytishlik uchun yo'lma-yo'l o'ylab bordi. Mana shu paytda shuraga yig'ilindi. birinchi abu bakrga so'z berildi abu bakr gapirib bo'lgandan keyin umarga so'z navbati kelganda umar nima dedi vallohi dedi qarang ichida nima bo'lsa shuni aytyapti ichi bilan tashini bir xil qilishlikka harakat qilgan qatti sahobalar o'zini faylasuf qilib aqlli qilib ko'rsatmagan bilmaydigan narsasini bilmadim degan biladigan joydan aytgan umar roziyallohu nima dedi man yo'l bo'yi bir narsalar o'ylab keldim lekin abu bakr mandan ham ko'ra ziyoda qilib aytib qo'ydi mani gapim shu deydi qarang oz bir jam bir kishilarni to'plab 5-6 kishini to'plab maslahat so'rayman desangiz, hammasida bir xil fikr bo'lsa, hammasi qaytadan aytib chiqadi. Abu shu aytib qo'ydi, bo'ldi deyishlik yo'q. Buni misol nimaga o'xshaydi? Bir kishi cho'kyapti, ikkita ikki kishi suzishi biladi. Bir kishi qutqarib olib chiqdi haligi kishini. Narigi kishi yo'q deyapti-da, tepib tushirib olib yana qaytadan qutqarib olib chiqdi. Nima farqi bor? U aytdi nima, men aytdim nima? U bajardi nima, men bajardim nima? Maqsad nima o'zi? Haq ro'yobga chiqarishligimi? Shu ishni amalga oshirishligimi? Islomga yordam berishligimi? U qildimi, men qildimmi? Bir kishi bitta sohada talib ilm, bir sohada dars chiqaryaptimi, u boshqa sohada chiqarsin. Ummat bilsin ko'p narsalarni, ma'lumotlarni. Ummat o'sishi kerak endi. Ongi o'sishlik kerak bo'ldi endi. Hamma o'z bizdan aqli pastroq bo'lib turishligi shart emas baxil bo'lmaslik kerak bir narsalarni manbasini hozir internetda ham ko'p ko'rasiz bir yerdan olib tarqatayotgan bo'lsa mualliflik huquqini shunday o'zgartirib yuboriladi bu jinoyat hisoblanadi chet elda bir matn bo'ladigan bo'lsa bir kishi tarjima qilib chiqqan bo'lsa uni pastidagi muallifini shunday o'chirib o'zini muallifligini yozib chiqarib yuboriladi yo'q uyalmasin o'sha muallif, o'sha muallif nomini yozib qo'ysin bizga maqsad nima o'zimizni hamma yaxshi ko'rishligimi yoki insonlarni haqqa chaqirishligimi? Agar insonlarni haqqa chaqirishlik bo'lsa, ro'y rost ko'rsataylik. Bo'yab chizib uni o'zgartirib o'tirmaylik. Demak, Umar anhu nima deyapti? Mana shunday dedi. Islom jamoat bilan jamoat amirlik bilan. Amirlik nima? Itoat bilan. Toat bo'lmasa amirlikni keragi yo'q. imom navaviy rahimaulloh aytadilarki ajmal ulama ala vujubi taatil umaro fi g'oyri ma'siyatin ulamolar ijmo qilishdiki ma'siyatdan boshqa o'rinlarda amirlarga itoat qilishlik vojib vojib ekanligiga ulamolar ijmo qildi hmm? sharhul muslima muslimni sharhlagan imom Navoiyning muslim uchun sharhi mana shunday deb aytyapti demak Mana shunday narsa, bu narsani yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Amirni buyruqlari o'zi ulamolar, ya'ni umumiy qilib turib 3 qismga bo'ladi. Amirni buyruqlari 3 qismga bo'linadi. Birinchisi ibodatga buyurishligi amirni. Ha? Masalan, namozni o'qigin deb, yoki e, sigaret cheksa sigaretingni tashlagin deyishligi, munkardan qaytarishligi. Bu yerda amirni buyrug'i mana shu buyrug'i itoat qilishlik ikki taraflama vojib bo'ladi nima birinchi tarafi shar'iy buyruq bo'lgani uchun ikkinchi tarafi unga bo'ysunishlik vojib bo'lgan buyruq bo'lganligi uchun alloh subhanahu taolo amirga itoat qilishlikka buyurdimi ikkinchisi shar'iy buyruq bu namozga buyuryapti birinchi demak ibodatga buyurishi ikkinchisi ma'siyat ma'siyatga buyurishiga mana shu yerda itoat qilish joiz bo'lmaydi unga itoat qilgan kishi gunohkor bo'ladi balki unda oxirat va dunyosi uchun zarar bo'lgan mana bu ishdan qaytishini aytishlik bilan birga o'sha amirni yaxshilikka buyurishlik vojib bo'lib qoladi ya'ni amirni yaxshilikka buyurishlik vojib bo'lib qoladi uchinchisi ibodatga ham masiyatga ham bo'lmagan oddiy ishlarda buyurish masalan bu ish e, muboh ishlar muboh ishlarda buyurishlik uni qil buni qil deb buyurishligi unga toat qilishlik nima alloh va rasuliga itoat qilishdek bo'ladi ya'ni vojib bo'ladi uch xil holat ekan men birinchisi ibodatga buyursa ikki taraflama vojib bo'ladi itoat qilish ikkinchisi masiyatga buyursa unga itoat qilib bo'lmaydi uchinchisida ibodatdan emas masiyatdan emas muboh bo'lgan ishlarga buyurilishligi bu yerga borib bir ishni bitirib kel boshqa boshqa umuriy hayotiy ishlar unda itoat qilishligi vojib bo'ladi amirga itoat qilish uni tark qiluvchisi gunohkor bo'ladigan va dunyo oxiratda jazoga haqli bo'ladigan shariy vojib ba'zi insonlarni tabiati e, hammada masalan shayton vasvasasi bor bo'ysunishlikni ba'zi insonlarning tabiati bo'ysunishlikni yoqtirmaydi xosatan e, agar amir kishidan obro' jihatdan pastroq bo'ladigan bo'lsa shayton vasvasa qiladi kichkina bola bo'ladigan bo'lsa kecha kelgan bo'lsa nima qilasan itoat qilib Shuning uchun mana shu holatlarda o'sha kishi nafsini bo'ysundirishligi, ha? Mana shu itoat amir o'zi uchun emas. Ha? Shu itoat mana shu amirga bo'ysunishlikka buyurgan Alloh va rasuli uchun bo'lgan itoat ekanligini nafsiga uqtirishlik kerak. Tushunyapmiz? Bir kishiga masalan hamma sayladi. Tabiiyki bir inson hammaga yoqishligi qiyin masala. Qiyin masala. Endi shu jamoat ichida kimgadir yoqmaydi u amir. Lekin u odam o'zini nafsiga o'qtirishlik kerakki, bunga itoat qilishlik, amirga itoat qilishlik oddiy itoat emas. Amirga itoat qilishlik bu Alloh va Rasuli buyurgan itoat. Demak, bunga itoat qilishlik nima? Alloh va Rasuliga itoat qilishlik bo'lar ekan. Haqiqiy itoat amir ma'siyatga buyurgan paytda zohir bo'ladi. haqiqiy itoat u kimga amirga itoat qilyaptimi yoki Alloh va rasuliga itoat qilyaptimi mana shu amir ma'siyatga buyurgan paytda bo'ladi kim amir uchun itoat qilsa ma'siyatda ham unga itoat qiladi tushunarli kim amirga itoat qilayotgan bo'lsa amir o'zigagina ma'siyatda ham unga itoat qiladi kimni itoati Alloh va rasul uchun bo'ladigan bo'lsa u faqat yaxshi ishlarda itoat qiladi musulmon kishi amirga itoat qilishi Alloh rasuliga Alloh rasuliga bo'lgan itoat bo'lgani uchun katta savob ekanini, mana shu dunyo oxiratda ajr olishligini bilib olish kerak. Chunki savob musulmon kishining nafsiga og'ir keladigan amirni buyruqlardan muhimroq. Tushunyapmiz-a? Musulmon kishiga nima kerak? Savob kerakmi? Mana shu savob, savob, ajr. Uni nafsiga og'ir keladigan amirni buyruqlardan ham ko'ra muhimroq. Tushunyapmiz? Har bir kishiga amir tarafidan buyurilgan ishlarga agar shu uni yomon ko'rsada, qabul qilishligi mana shu itoatdan hisoblanadi. Amir bir buyruq beryapti, nafsiga yoqmaydi. Ana shuni qabul qilishligi o'ziga ana shu itoat hisoblanadi. Chunki u yoqtirsa ham, yoqtirmasa ham amir buyurgan ishlarda itoat qilishlikka nima? Bayat bergan. Bayat degan albatta qo'l berib qilishlik emas, ahdlashgan. bir jamoaga kiryaptimi bir kishi ahd beradi ma'siyatga buyurib ma'siyat bo'lmagan ishlarda amirga itoat qilaman degan gap bor uni ichida musulmon kishi amirni iznisiz bitta makon masalan bir makonda jamlanilgan bo'lsa musulmonlar bilinib turibdi mana shu yerda dars bo'ladi yoki bir kelindi muaskar yo boshqa deb jamlaniladigan bo'lsa amirni iznisiz u yerdan ketib qolishligi joiz bo'lmaydi Chunki Alloh subhanahu taolo aytadiki, "Innamal mu'minuna allazina amanu billahi va rasuli va idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu." Abatta mu'minlar faqat Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan zotlar hisoblanadi. Ular payg'ambar bilan bitta muhim ish ustida bo'lgan vaqtlarda to undan izn so'ramagungacha ketmaydilar. Qarang, kuchli bir nimada Alloh subhanahu taolo haqiqatda ajoyib nimani tizimni chizib berganda mana shunda yursak bo'ldi biz najotga yetishamiz. Afsus buni ko'pchilik tushunmayapti-da. Bitta bir muhim masala bor. Agar amir fiqhi ixtilof bo'lgan ishda buyurib turgan bo'lsa, masalan bir kishi safarda qasr deb bilgan namozni amir to'liq o'qishlikni buyursa, bir kishi o'ljan olish joiz deb bilgan ishdi masalan imom ahmadni mazhabiga ko'ra amir o'ljan olmaslik kerak desa imom molikni mazhabiga ko'ra amirga itoat qilishlik vojib bo'ladi unga qarshi chiqqan kishi gunohkor bo'ladi bu haqida ijmo naql qilingan hujjatlar bor Tushundingizmi? fiqhiy ixtilof bo'lgan mavzularda unda ham qovul bor bunda ham qovul bor lekin amir shu narsaga buyurib turibdimi amirga itoat qilamiz Muhammad ibn Abdul Izal Hanafi bu kishi aqida tahoviyini sharh qilgan e, Hanafi ulamolaridan hisoblanadi. Kishi aytadiki, kitob va sunnat hamda salaf ulamolarining ijmosi bilan valiga, e, namozdagi imomga, hokimga, baytul mol egasiga ixtilofli masalada itoat qilishlik vojib bo'ladi. Tushundingizmi? Ya'ni Qur'on va sunnat va salaf ulamolar ijmosi bilan deyapti. Vali amirga, namozdagi imomga, namozdagi imom stov bir safga turing desa, yo'q deb bir kishi ketib olmaydi-ku. Hokimga. Ha? E, Baytul mol egasiga. Ixtilofli masalalar. Ixtilofli masala degani fiqhiy ixtilofli masala, aqida emas. Fiqhiy ixtilofli masala deb qilishlik vojib bo'ladi. Amirni ularni ishtihodli masalalarga ergashish shart emas amirni. lekin qo'l ostidagi kishilarni amirga ergashishligi o'zlarini raylarini tark qilib turib amirga ergashishliklari vojib bo'ladi chunki jamoatni foydasi uni halok bo'lib ketishi ehtimoli bo'lgan fiqhiy masalalardan ustun jamoatni foydasi fiqhiy masalalardan ustun rostdan ham chunki islom bizni jamoat bo'lib ibodat qilishlikka buyuradi namozni nimaga jamoat bo'lib o'qiymiz jumada nimaga jamlanib xutba qiladi imom bitta hammaga E, nimaga e, ikki safar chiqsa bittasini amir qilib olsin deyapti tafriqa bo'lmasin eng yomoni tafriqa eng yomon tafriqa mana shu mana shu narsani yaxshilab tushunib olishlik kerak o'zini foydasini deb hamma yerda ko'cha ko'yda e, nimasini dostonni aytib yurmaslik kerak kishi o'zini foydasini ko'zlab butun jamoatni yomonlab yoki amirga hamma turgan paytda amirni hurmatini to'kilmaydi nimaga u amirga gapi o'tadigan kishi hamma itoat qiladigan kishi uni bir hamma hurmatini to'kaversa ertaga hech kim itoat qilmay qo'yadi mana shunday masalalarni o'ylash kerak inson faqat o'zini nafsini emas jamoatni o'ylashlik kerak o'zini manfaatidan jamoatni manfaati ustun turadi fiqiy masalalardan hatto jamoatni foydasi ustun turadi insonlarni o'rtasida mana shu masalalarda ko'p shubhalar uyg'onib qolganda ba'zi kishilar nazdida shu biz oldin e, zikr qilgandik itoat xususidagi mana shu dalillarni mana shu narsalarda xalifa bo'lishligi shart deb biladi bu so'z albatta xato bu haqida birorta ulamo ham gapirmagan ya'ni itoat qilishlikda xalifa bo'lishlik kerak deb tushunadi yo'q unaqa emas e, shofiylardan shofiy ulamolar aytadiki agar bitta davrda xalifa bo'lmasada o'sha shaharda yoki qishloq aholisiga oralaridan aqlli yoki bir ziyrak yoki halimli idrokli umuman uni buyruqlari o'tadigan kishini o'zlariga boshliq qilib saylab olishliklar vojib bo'lib qoladi deydi tushunyapmiz nimaga musulmonlar bitta ishda birlashishligi kerak hamma ixtilof qilib yuraversa ertaga dushman bizni bitta bitta yeb ketadi sahobalar masalan oralarida ixtilof bo'lib qolgan holatida ham agar kofir man senga mana shunaqa bo'lib qolibdi yordam beraman degan masalan moviy ali ham o'rtasidagi ishlarda haj jo'natgan paytda ey it deydi hozir senga qo'shin tortaman boshi o'sha nimada sen oldingda oxiri men oldimda bo'ladi deydi qarang shu holatda ham o'zini aslini yo'qotmagan sahobalar biz hozir kofirlar aldab ketishlik oson bo'lib qoldi alloh subhanahu taolo o'zi tavfiq bersin hammamizga faqat o'zimiz o'ylab yashamasligimiz kerak Ibn Taymiy rahimahulloh aytadiki, agar xalifalik parchalangan bo'lsa, parchalanib ketgan bo'lsa, harbiy ishlarda jihodiy amirga. Ha? E, yoki o'sha nimalarni jazolaydigan, ha? Nimalar bo'ladi-yu? Hukmlarni ijro qiladigan kishiga, ha? Yoki e, Baytul mol ni tahsin qiladigan baytul mol egasiga itoat qilishlik vojib bo'ladi. Hamma qaysi ishda boshliq bo'lsa, shu ishga xalifali parchalangan bo'lsa, harbiy ishlarda amirga itoat qilinadi, harbiy amirga. Baytul mol pul ishlarida baytul mol egasiga, namozda imomga, ha? E, hukm chiqaradigan paytda qoziga, mana shularga itoat qilishlik nima? Vojib bo'ladi deb aytadi. Mana shu bilan birga amirlarga ularni ma'siyat va gunohga tushib qolmasliklari uchun toat ustida yordam beradigan qo'l ostidagi kishilarga ham rioya qilishlik kerak bo'ladi. Amir Ha? Chunki ular nima? Yordam beryapti, ajrli ishlada. Bitta kishi ajrli ishlada jamlandimi jamoa? Mana shu jamoa amirga yordam beryapti, to'g'rimi? Katta maqsadlarni oshirishlikka yordam beryapti, Quddus fath qilishlikka yordam beryapti qo'l ostidagilar. Endi amir ham qo'l ostidagi kishilarni rioya qilishligi kerak. Ha? Nasihat qilsa ularni eshitishligi kerak. Ikki taraflama bo'ladigan ishda bu, jamoat ishi. Mana bu yerda darsimizning so'ngizda so'ngida amirni vojibotlari bor. Demak, faqat hamma takliflar, qiyinchiliklar qo'l amir qo'l ostidagi kishilarga tushmas ekan. Demak, amirni ham vojibotlari bor. Har bir holatda amirlar o'zini qo'l ostidagi itoat, itoat deyotgan paytida amirni o'zini vojibotlarini ham eslatib o'tishlik kerak. amirni vojibotlari amirlikka tajriba egalari va jamoatda eng yaxshisi tayinlanishligi kerak. Birinchi o'zi. Amiri vojibotlari quyidagilar. Birinchisi insonlar orasida adolat qilishligi. Adolat sohibi bo'lishligi kerak. Qarindoshi bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar hukmlaganni qo'llamasa, yahud va farqi qolmaydi mana shu holatlarda. Ikkinchisi, demak, birinchisi insonlar orasida adolat qilishligi, ikkinchisi mazlumlarga yordam berishligi. Amir mazlumlarga yordam bermasa, demak, mazlumni duosida Alloh subhanahu va taolo o'rtasida parda yo'q. Mazlumlarga yordam berishlik kerak. E'tiborli bo'lishlik kerak. amirlik bo'lishi o'zi oson ish emas. Lekin mana shu narsani Alloh subhanahu taolo qodir qilgancha taqvo bilan bajaradigan bo'lsa, juda ham ajri katta bo'ladi. Vajalna lil muttaqini imama degani shunga. Shuning uchun Alloh subhanahu taolo keltiradi, bizni muttaqilligi imom qilgin deb. Juda ajri katta, ammo xato qiladigan bo'lsa, e, agar mana shu xatosini aytilganda ham qaytmasa, juda ham gunohi katta bo'ladi. Birinchisi insonlar orasida adolat qilishligi, ikkinchisi mazlumlarga yordam berishligi. uchinchisi savobli ishlarga va sabrga buyurishligi qo'l ostidagilar amir doim savobli ishlarga buyurib turishligi kerak uka mana shunaqa ish bor mana shuni qilib qo'ying kimda masalan g'ayrat biladigan g'ayratni biladigan bo'lsa yoshlarda buyurib amir shuni qilib yurishligi kerak nimaga nabiy sallallohu alayhi vasallam atrofdagilar ham aksar katta ishlarni qilgan sahobalar yosh yigitlar edi va sabrga buyurishligi qiyin kunlarda sabrga buyurib turishlik kerak chunki bu jihod o'ynab kulib qilinadigan ish emas qiyinchiliklardan iborat pulsiz qolinadi taomsiz qolinadi uysiz qolinadi boshpanasiz qolinadi mana shu holatlarda sabrga buyurib turishlik kerak to'rtinchisi jihodiy ishlarda ahli ilm va askariylar bilan maslahatlashishligi ya'ni sho'roda uni o'rni bo'lgan mutaxassislar bilan masalan askariy masalalarda faqatgina ahli ilmni maslahati kifoya qilmaydi askariy masalalarda askariylar biladi ahli ilm bilan ham maslahatlashish lekin faqat ahlil o'zi kifoya qilmaydi. Askariylar ham bo'lishlik kerak. Yoki bo'lmasa shar'iy masalalarda askariyni maslahati kifoya qilmasligi mumkin. Masalan, askariyda ham fikr bo'ladi, lekin shar'iy baribir shar'iy. Demak, hammani o'z o'rniga qo'ygan holatda jihodiy ishlarda ahli ilm bilan askariyni o'rniga qo'yib, maslahatlashib yurishligi. 5-inchisi fasod va ma'siyatlardan qo'l ostidagilarni tiyishligi. Qaysi jamoatda fasod ko'payadigan bo'lsa, oxiri inqirozga oxiri inqirozga boradi. Ma'siyat ko'payadigan ko'payadigan bo'lsa nusrat kelmaydi. 6-inchisi jihodga foyda bermaydigan fitnachi va beparvo kishilarni chetlatishlik. Yuqorida degan, yuqorida ham aytib o'tdik, bir kishini foydasi jamoat foydasidan ustun bo'lmaydi hech qachon. Jamoat foydasi turgan paytda bir kishinikini o'ylanmaydi. Mana shuning uchun e, haligi fitna qiladigan, vahima soladigan jamoat orasiga, yoki umuman beparvo kishilarni chetlatishlik kerak yettinchisi oxirgisi askarlar bilan yumshoq muomalada bo'lishligi va ular bilan ko'p holatda birga yurishligi imkoni bo'lsa va zaxiralarni ularga tayyorlab qo'yishligi yaxshi joylardan ularga uy qidirib topishligi chunki nabiy sallallohu alayhi vasallam saflarda oldida borib orqasida qaytib kelardi sahobalar bir ish qilayotgan bo'lsa bittasi qo'y so'yaman dedi uni pishiraman dedi nabiy alayhi o'tin terib kelaman dedi qarang o'rnida ishini topib olgan mana shunday bo'lishligi oralarida kamtarlik bilan yurib yumshoq muomalada bo'lishligi kerak amir kishi yumshoq bo'lmaydigan bo'lsa atrofida insonlarni to'planishligi qiyin bo'ladi chunki g'aliz odam ya'ni qattiq qo'l odamni e, atrofida odam to'planmaydi hech e'tibor berganmisiz e, inson qattiq qo'l bo'ladigan bo'lsa odamni yoqtirmaydi nimaga alloh subhanahu taolo aytadiki fabima rahmatin minallohi Allohning rahmati bilan ularga muloyim bo'lding nabiy sallallohu alayhi vasallamga aytibdi valau kunta fazzan g'aliza g'alizal qalbi min hawlik agar san qattiq qo'l qo'pol bo'lganingda edi atrofingdan tarqab ketishgan bo'ladi fa'fu anhu bo'ldi bas ularni nima afv qilgin kechirimli bo'lgin vastag'fir lahum va nima ularga istig'for aytgin va shavirhum fil amri va ular bilan nima mashvarat qilgin فإذا عزمت فتوكل على الله agar qaror qabul qiladigan bo'lsang bo'ldi endi tavakkal qil amir ikkilanib qaytavermaydi qaror qildimi endi bo'ldi bajarish kerak innalloha yuhibbul mutawakkilin alloh subhanahu taolo tavakkul qiluvchilarni sevadi yaxshi ko'radi qarang ish, oldin ishlar mashvarat qilinadi. Amir kechirimli bo'lmasa atrofidan odamlar ketib qoladi. Yumshoq qo'l, yumshoqroq bo'lmasa ketib qoladi. Qo'pol, qattiq qo'l bo'ladigan bo'lsa kimga yoqadi? Seni o'g'lingmanmi deydi-da. Yumshoq bo'lmasa ketib qoladi atrofidan. Kechiruvchi bo'lmasa ketib qoladi. Istig'for aytsin ularga. Alloh ularni kechirsin. Deyishlik kerak, haqiqiy birodar bo'lsa. va shavirhum fil amr va ularda ishla ishlada mashvarat qilgan ular bilan endi qaror qabul qilgandan keyin fa ida azam azamta ala alloh endi qaror qabul qildingmi endi Allohga tavakkul qil innallohu yuhibbul mutawakkil Alloh subhanahu va taolo tavakkul qiluvchilarni yaxshi ko'radi deb aytayapti Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi haqiqiy bir e, amirlarimizni haqiqiy amirlardan qilsin, qo'l ostidagi birodarlarni haqiqiy itoat qiluvchilardan. Ya'ni toatda ibodatda ma'siyatda emas haqiqiy ya'ni alloh subhanahu taolo ko'rsatib bergandek toatda yurishlikni nasib qilsin barchalarimizga alloh subhanahu taolo o'zi islom ummatiga izzatini qaytarib bersin va darslarimizni davomiy foydali qilsin subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk